kisha anasema subhana waqala alladhina kafaru na watasema wale waliokufuru sasa habari hizi ni habari za kiyama tena motoni waqala alladhina kafaru na watasema wale waliokufuru rabbana ewe mola wetu arina alladhaini adallana tuonyeshe wale waliotupoteza sisi min aljinni ins katika majini na watu tuonyeshe hawa jamaa ambao wametupoteza sisi ambao wanatokana na majini na watu wamepotezwa hawa na shayatinul jinni wal ins sasa tutaka tuonyeshe ya rabbi hawa jamaa tutaka tuwaone sisi wako wapi tutaka tuwashughulikie tutasaidia nini sasa ربنا أرنا الذين أضلانا ewe mola wetu tuonyeshe wale waliotupoteza sisi min aljinni wal insi katika majini na watu naj'aluhuma tahta aqdamina ili tuwaweke chini ya miguu yetu waliyakuna min alasfalin na ili wawe katika walio chini kabisa yani wao waadhibiwe lakini wawe katika tabaka ya chini kabisa kwa sababu katika jahannam waliaadhu billah kila watu wanaposhuka chini kwa tabaka adhabu ndio inakuwa iko ngumu zaidi kuliko walio juu yao kila tabaka inapozidi kwenda chini mambo ni magumu zaidi sasa hawa waliotupoteza hawa hawa wanastahiki kukaa chini yetu huko chini ya nyayo zetu tuonyeshe wako wapi sawa hii pia ilezo kule watabishana katika moto na watakiri kwamba wamepotezwa qala qarinu rabbana ma atghaytuhu atasema yule rafiki yake mtu yule rafiki alimpoteza atamkana kule katika moto eh Mola wangu mimi sijampoteza yeye walakin kana fi dhalalin ba'id yeye mwenyewe lakini alikuwa katika upotevu ulio mbali yeye mwenyewe alikuwa na kerere pia e, yeye mwenyewe mimi sijampoteza ya rabbi ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id Allah atawaambia qala la takhtasimu ladayya msigombane mbele yangu la takhtasimu ladayya msigombane mbele yangu waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id nilishatanguliza mimi makemeo shatanguliza maonyo mbele yenu shatangulizia watu mitume mbalimbali wamekuja vitabu vimesema kuwaonya msifanye hivi kuna moto sasa mwajagombana mbele yangu la takhtasimu ladayya msigombane mbele yangu waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id na katika suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yawma ya'adhu dhalim ikumbuke siku ambayo ata ya'adhu adh-dhalim ala yadayhi mtu dhalim atangata mikono yake atauma vidole vyake anasema yadayhi atauma kidole kwa nadam atasema anasema yaqulu atasema ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila natamani mimi ningefanya njia pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ningefuata njia ya mtume nikafuata sunna na hii ni dalili ya, ya kuonyesha fadhila ya kushikamana na sunna annajah li ahli sunna kwa sababu ittiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam najah wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka safinati nuh man rakibaha najah waman takhallafa anha gharq sunna za mtume swalla sallam ni kama safina ya nuh atakayeipanda safina hiyo ya nuh ataokoka na atakayebaki nyuma ataghariki kwa atatamani mtu ittakhadtu an rasuli sabila ningefanya mimi pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam njia kwa maana ningemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake ya wailata eh maangamivu ni yangu mimi wakati huo mtu anashuhudia moto kwa mbele yake moto ule pale auona kwa macho na ashaonyeshwa makazi yake yale pale na akitazama amali zake hazimbebi waman bihi amaluhu lam yusri bihi hasabu sasa amali hazimbebi hazimtoshi aliyoyafanya katika madhambi ni mengi mikhalafa ni mingi kwa hiyo ataita wail ya wailata eh kuangamia ni kwangu mimi laitani lam attakhidh fulanan khalila natamani nisingemfanya rafiki mtu fulani yule fulani yule laqad adallani ani dhikri wallahi hakika amenipoteza mimi kuwacha dhikri kuwacha Qur'an baada idh jaani baada ya kuwa ishanijia mimi wakana shaitanu lilinsani khadula daima shaitani kwa mwanadamu ni mwenye kumnyima nusra humpambia marafiki waovu vitendo viovu alafu tayari mambo yameshakuwa mabaya hapo mtu anajuta hakuna kurudi nyuma tena ni mbele kwa mbele kuna mbele kuna moto nasalullah alaihi wasallam kwa hiyo hawa watataka wapate kulipiza kisasi kwa hao mabwenyenye waliopoteza tusaidia nini hakuna kitu hapo tena kwamba tuweke chini ya nyayo si itakuwaje katika al-a'raf kule Allah subhanahu wa ta'ala pia amelizungumza qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal-ins fi an-nar wataambiwa ingieni pamoja na makundi yaliyotangulia kabla yenu yaliyopita kabla yenu ingieni pamoja udkhulu fi umamin ingieni pamoja na makundi kad khalat min qablikum yaliyokwisha pita kabla yenu min aljinni ins fi nar miongoni mwa majini na watu ingieni nao katika moto kullama dakhalat ummatun kila linapoingia kundi moja la'nat ukhtaha kundi moja lina nani jingine Allah walani wale wametusababishia matatizo Allah walani wale hata idha daraku fiha jami'an mpaka watakapokutana humo katika moto wote sasa qalat ukhrahum liulahum watasema wale wa mwisho walioingia mwisho kuambia wale walioingia mwanzo rabbana haulai adalluna e ee mola wetu hawa ndio waliotupoteza sisi wametufanya sisi tukaja huku motoni hawa hawa ndio waliotupoteza sisi faatihim adhaban dhifan minan nar basi wape wao adhabu maradufu katika moto adhabu yao izidishwe iwe maradufu watawaombea laana wakubwa wao nasallallahu lakum alafia wassalam الامر جلل خطير جدا الامر جد خطير kwa hiyo watu kufuata fuata makundi na kuwatii watu wa batil katika mambo yao ni halaka na nadama na hasra na khasara ni maangamivu na ni masikitiko majuto na ni maangamivu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambatana na watu wema hata kama wakiwa wanyonge kwa hali na mali lakini watu wakiwa katika usawa hao ndio wenzako shikamana nao shikamana na watu wa batili mathalu aljalisi as-su'i kanafikhi al mfano wa rafiki mwovu ni sawa sawa na mwenye kupuzia alkir kwa yule mfua chuma alhasil yatuendelee na na ayati zinazofuata katika sura hii <clears throat> kisha adhan adhan samalizia inna alladhina qalu rabbuna Allah unamtiririko aya hizo pengine eh? darasa ya kesho inshallah tukaimaliza sura Fussilat ni sura zina mawaidha mengi sana na zina mambo mengi sana ya kukufisha yani si hatusomi tu kwamba sasa tujifundishe tafsiri ya Qur'ani ili tuweze kuwahutubia watu au kuwaidhi watu na kujua maana kwanza sisi wenyewe ndio inatuonya ndio mawaidha yenyewe na ndio risala imefika hivi sikushajua aya ujumbe umefika naam naam kuhusiana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم na pia kauli yake waqala alladhina kafaru la tasma'u lihadha alquran walghaw fihi kuna baadhi ya fawaidi ndani yake moja kuhusu aya tuliyotangulia kuisoma ya mwanzo hapo ni kumwonyesha mtu hasa yule mwenye ufahamu na mwenye akili timamu kwamba anatakiwa ajitahidi sana katika kutafuta marafiki wa sawasawa na watu wa kushirikiana na yeye katika mambo yake ya maisha achague watu wazuri ambao wanaweza kumnasihi katika yale alionayo wakamnasihi kwa haki na ikhlas pale anapoteleza kwa sababu siku zote mtu ni wale wenzake ndio ukamilifu wake ukamilifu wa mtu si kujitenga peke yake ukamilifu wa muislamu ni wale wenzake na siku zote almuslim walmu'min mir'atun li akhihi ni kioo kwa mwenzake kwa chagua rafiki mzuri na si mzuri tu kwamba ana pesa au mzuri wa sura la mzuri kwa vitendo vyake na mtu ajiepushe na watu waovu ambao hawamsaidii katika taa na hata akiteleza hawawezi kumnasihi wala hawawezi kumuongoza katika njia ya haki bali pengine wakamsifia kwenye batili aliyonayo hao ni watu wa kuwakimbia na kukaa nao mbali mtu anayekusifia katika maasi na kupambia katika jambo baya huyu si rafiki mzuri ni rafiki mbaya hata kama anakupa pesa hata kama ana mipango mizuri ya mali ikawa ukikaa naye wapata faida wewe katika mambo ya kilimwengu lakini katika jambo la akhira yako yeye analiharibu hakusaidii katika jambo la khairi unapozembea katika taa hakutii nguvu kufanya taa unapoteleza ukaingia katika maasi hakurudishi katika usawa huyo si rafiki huyo ni rafiki mwovu na utakwenda kulia siku ya kiyama utakwenda kumwambia in kitta la turdin walaula ni'matu rabbi lakuntu min almuhdharin wallahi ulikuwa ulikurubia kuniangamiza in kitta ha la turdin kada yakadu sawa kwa in pale ni mukhaffafatun min athqila wasmuha dhamiru ash-shan kwa sababu ya lam in kitta la turdin ulikurubia kwa hakika hasa hali ilivyo ulikaribia wewe kuniangamiza mimi lau kama si rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ningelikuwa mimi ni katika wenye kuhudhurishwa kwenye jahannam la kuntu minal muhdharin kwa hiyo rafiki muovu ni hatari na ni ndugu yake shetani na tafsiri ya rafiki muovu ni yule ambaye hakusaidii katika taa unapokuwa umezembea wewe katika jambo la taa hakutii nguvu usogee mbele katika kutenda taa pingine akakutia nguvu kwenye kuiwacha taa ukikaa naye swala zako zinakuwa za matatizo jamaa zako za matatizo matatizo ukikaa naye ukikaa naye wewe huwezi kusoma Qur'an ukikaa naye huwezi kumdhukuru Allah ukikaa naye hakuna khairi uweza kuifanya ukikaa naye uweza kupata mambo ya kilimwengu tu au mambo ya maasi hawezi kukusaidia yeye kuacha maasi wala kukunasihi uache maasi bali pengine anakushawishi juu kufanya maasi na kukusifia wewe na akayapamba pengine ukikaa naye ndio utasengenya ukikaa naye ndio utafanya istizai mambo mbalimbali ukikaa naye utasikiliza mziki ukikaa naye basi mambo yote mabaya pengine ukayafanya kwa sababu kuna mtu huyo hiyo ndio tafsiri halisi kabisa ya rafiki mwovu tumeelewana sasa hao ni watu wa kujiepusha nao khayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wama khalfahum Allah akikusaliti na watu hao basi ujue ndani yako kuna kitu kibaya hakuna kitu kizuri hapo sawa shaka naye basi atakutajia mambo yako ya shirki au mambo kadha mambo ya wanawake mambo ya hivi ukajikuta nayo umemili pamoja naye mambo ya kipuzi ya lahu na lahu akija yeye tu basi ndio mtazungumza habari fulani lakini ukikaa na watu fulani huwezi kuzungumza habari hizo Umeelewa? Hiyo ndio alama ya rafiki mwovu. Kwa sababu almu'min akionekana basi watu ndio mkumbuka Allah. Yeye akija ndio ukumbukwa mambo ya kishaitani sasa jambo baya zaidi litakapokuwa wewe ukishaonekana umekuja ndio habari zile mbaya zaanza kutajwa kwa sababu wewe ndio mwenyewe sahibul maqam ni wewe sasa kiingia tu jambo eh sasa kama ni mambo mpira yaanza kutajwa sasa kama ni mziki mwenyewe kaja sasa anayeujua kama ni tamthilia ah sasa mwenyewe ameingia hapa sasa huoni kwamba jambo baya hili. sasa kuna watu wako namna hiyo lakini pia katika aya tulio waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi katika alfawaid atarbawiyya na katika mambo muhimu ya kujifunza ni kwamba haijuzu la yajuzu allaghatu wadawdha'u hina qira'ati alquran haifai kufanya fujo wala kupiga makelele wakati wa kusoma Qur'an ima usikilize Qur'ani au kama huwezi ondoka nenda sehemu nyingine lakini usikae mahali Qur'ani yasomwa ikawa wewe wapiga makelele au wakaa pamoja na wenye kupiga kelele hilo jambo halifai aqallu shay katika hili unakuwa wewe ni shabihu bisanii mushrikin shabihun bisanii mushrikin wewe unafanana na vitendo vya washirikina na katika hili pana mambo mengi yanayozalikana miongoni mwa hayo ni katika yale mambo ambayo wanayafanya baadhi ya watu katika sehemu zao za biashara au katika maskani zao mtu anawasha mathalan Qur'ani ameweka bluetooth yake au ameweka tepu yake au amefungua kwa YouTube na mfano wa hivyo amefungua Qur'ani yasoma vizuri kabisa lakini la yulquna lahu balan wala hawajali mazungumzo kunaendelea au Qur'ani yasoma hili pia si jambo zuri na wengine akishaanza Qur'an alifungua baada ya kufungua duka tu alfajiri na asubuhi awashe Qur'an kama ni Yasin au kama suratul Waqi'a au suratul Baqara basi aone ile Qur'ani ikisoma pale ndio yafukuza mashayatini na mahasidi yaleta wateja. Kwa hiyo Qur'ani yakuletea wateja. Yeye mwenyewe wala hajali. Angalia mambo yake pengine akazungumza akapiga. Kwa nini Qur'ani kuna ya yasoma? Yatosha kuwa ya yasoma. La. Qur'an inatakiwa isomwe isikizwe watu waisikilize Qur'an wanyamaze waisikize Qur'an ili wapate kurehemewa kwa hiyo haifai kupiga kelele kama vile wanavyofanya baadhi ya makhurafi lakini ni sania al-khurafiyun min as-sufiyya wa ashabi at-turuq ili jambo huwezi kulipata kwa ahli sunna yoyote wala sijawahi kuona madhahibi zozote katika hii dunia kwamba ikisomwa Qur'ani watu wakapiga makelele wakashangilia zaidi ya eh, wanaojiita ahlu tariqa tariqa albatila sawa njia potofu Qur'ani ikisomwa Allah Allah Allah Allah tusema mabeberu hivi sumadi gani wanamsomea yule anayesoma yani upumbavu upumbavu tu upumbavu kweli kweli bwana Qur'ani yasoma bwana wao wapiga makelele bwana tena fujo kabisa tuseme labda ni mpira sasa hii ni shabihi bisanii al kufar ndio wengine baadhi yao ah ndio wamesema jamani hii pia mbida hii hii mbida hii haifai kwa sababu wao hawajui kutofautisha baina ya bid'a na maasi <laughs> maasi sasa hizo kwa hii bid'a hii maasi eh, hawana hawana misingi kwa ufupi yani hawafanya hawafanyi walifurugu vurugu na hivi na pengine akasema hivi shekhe wake akahalalisha faa hamna neno ingiwe sema ah lakini sasa pale kashanya maza kashanya kituo basi pige makelele sijui wametoa wapi haya madhhabu batil madhhabu sufia batalatu wa jahalatu Allahu almusta'an. Kwa hiyo jambo hilo halifai. Qur'an lazima inaposoma watu waheshimu, isifanywe ihana Qur'an. Haya, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale waliosema rabbuna Allah, mula wetu sisi ni Allah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah hakika wale waliosema Mola wetu ni Allah thumma istaqamu kisha wakasimama sawa sawa thumma istaqamu kisha wakasimama sawa sawa kwa wakanyoka katika taa ndio maana thumma istaqamu simama katika mstari wa Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu hakika wale waliosema mola wetu ni Allah kisha wakasimama sawa sawa qalu nutqan bi alsinatihim wa i'tiqadan bi qulubihim wameyasema hayo kwa kutamka kwa ndimi zao na kuitakidi kwa nyoyo zao rabbuna Allah wahdahu mola wetu sisi ni Allah aliyekuwa peke yake ثم استقاموا على توحيد الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وداوموا على ذلك على طاعته بإخلاص له وموافقة لشرعه بلا إفراط ولا تفريط كما قال تعالى فاستقم كما أمرت وليمبوا من سيما ملاوتني الله كيش وكسيما مساوى ساوى تتنزل عليهم الملائكة وتشك جويا ملائكة أولئك المؤمنون المستقيمون تتنزل عليهم الملائكة watashuka juu yao malaika wanawazuoni wameeleza hapa kwamba tanazulu almalaika ala almu'min yakunu inda almaut hii kushuka malaika kwa mu, kwa waumini au kwa mu'min itapatikana wakati wa kufa kwake wa mimman dhahaba ila hadha alqawl yahya ibn salam وابن جرير والثعلبي وابن جزي وجلال الدين المحلي وغيرهم وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي وزيد بن أسلم أظن العدوي وزيد بن أسلم العدوي وابنه ونقول لو سمى huku kushuka malaika kunapatikana wakati wa kutoka roho wakati wa kufa malaika watashuka pale kwa mu'min kama ilivyokuja katika hadithi ya al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam innal 'abda al-mu'mina idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah hakika mja mu'min anapokuwa katika kukatikiwa na dunia kwamba kamba ya dunia yakatika sasa wala budda likulli insani ala hadha hakuna budi kwa kila mtu itafika wakati dunia itakuwa imekwisha kwake hakuna atakayeishi milele sasa mtu atakapofika wakati wa kukatika dunia wa ikbali min al akhira <clears throat> na kuelekea akhirah nazala ilayhi min as samaa watashuka kwake malaika kutoka juu kutoka mbinguni bidhul wujuhi waliokuwa weupe wa nyuso nyuso zao nyeupe kaanna wujuhahum shams nyuso zao kana kwamba ni jua wa ma'ahum kafanu min akfani aljanna watakuja na kafani na sanda katika sanda za peponi sanda hizo zatoka peponi wa hanut na manukatu min hanutil janna miongoni mwa manukatu ya peponi hatta yajlisu minhu madda albasar watakaa wataka kwake yeye kiasi cha upeo wa macho yake umbali wa kuonekana wa, wa, wa macho yake thumma yaji'u malakul maut alayhi salam kisha atakuja malakul maut alayhi salam hatta yajlisa inda ra'si mpaka atakapokuwa amekaa kwenye kichwa chake sasa fayaqul malakul maut atasema kumwambia huyu mtu يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه ewe نفسي iliyo nzuri wewe toka uende kwenye msamaha wa Allah na radhi zake huyo ni mu'min ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwani toka uende kwenye msamaha wa Allah na radhi zake wa ridwani na radhi fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fi siqa itatoka nafsi kama vile inavyochirizika linavyochirizika tone la maji linavyochirizika kutoka kwenye mdomo wa chombo kama kwenye birika maji yanavyochirizika vile au kwenye jagi kwenye tast maji yanavyochirizika roho yake nayo itachirizika itatoka fayakhudhuha kisha malakul mauti ataichukua fa idha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain atakapoichukua malakul mauti ile roho akishaichukua tu malaika wale wa rahma hawatamwachia hata kupepesa kwa jicho hawataiacha ile roho hata yakhudhuha mpaka wataichukua wao sasa yani akiikamata tu wampokonya pale pale pap pap washaichukua fayajaluha fi dhalika alkafan wataiweka kwenye ile sanda wa fi dhalika alhanut katika yale manukato yale wayakhruj minha ka atyab nafhati miskin na itatoka kwenye kwenye, kwenye, kwenye roho hiyo harufu iliyo nzuri zaidi kuliko harufu ya miski yoyote wujidat ala wajhi al-ard ambayo imepatikana katika wajhi wa ardhi fayas'aduna biha watapanda nayo ile roho kuna viumbe malaika wataichukua ile watapanda nayo fala yamuruna biha ala mala'in min almalaika hawatapita nayo hiyo roho kwa kikundi chochote katika watukufu wa malaika illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib ni roho gani hii iliyo nzuri namna hii malaika wenyewe wanashangaa nani huyu waulizana fayaquluna fulan ibn fulan wataambiwa huyo ni fulani bin fulani bwana roho yake ile imechukuliwa bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fi dunya kwa jina lake zuri kabisa ambalo watu walikuwa wakimwita nalo duniani atapewa jina zuri kabisa watamuita jina la utani ambalo yeye mwenyewe halipendi ataitwa jina lake zuri kabisa hatta yantahu biha ila samai dunya mpaka watafika nayo katika mbingu ya dunia fayastaftihuna lahu watataka idhini kwa ajili yake wataudisha fayuftahu lahum watafunguliwa fayushai'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila samai allati taliha wataisindikiza roho ile katika kila mbingu wale malaika wale wenye kukurubishwa wale malaika maalumu wale wataisindikiza mpaka kwenye mbingu inayofuatia hatta yuntaha bihi ila as-samaa'i sabia mpaka ifikishwe katika mbingu ya saba fayaqulu Allahu azza wa jalla kisha ndio atasema Allah azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin yaandikeni maandishi ya mja wangu huyu yawe katika watu wa illiyin wa aiduhu ila al-ard namrejesheni katika hiyo ardhi katika ardhi fa inni minha khalaqtuhum kwa sababu mimi kwa hiyo kutokana na hiyo ardhi nimewaumba wao wa fiha uiduhum na katika hiyo ardhi nitawarejesha wao wa minha ukhrijuhum taratan ukhra na kutoka kwenye ardhi nitawarejesha kwa mara nyingine nitawarudisha siku ya kiyama alhadith akhrajahu ibn abi shayba fi almusannaf wa ahmad wal hakim وغيرهم بألفاظ متقاربة والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب hapa imeelezwa upande mmoja nani ambaye hapendi kuona namna hiyo na mtu kishakuwa katika dunia ya kazi gani kwamba wewe wafa katika hali hiyo roho yabembelezwa toka yatoka kwa uzuri yawekwa mahali pazuri yapelekwa yasindikizwa si kuna vingora na mapikipiki vigora sasa huko malaika ndio nasini nani asiyependa jambo hili bila shaka kila mtu aona kama ndio yeye lakini hakika ndio hivyo bali insanu ala nafsihi basira walau alqa mahadhira kwa hiyo kitu cha msingi ni mtu kutengeneza bainaka wa baina Allah bainak wa baina Allah sasa usije ukasikia habari za upande wa pili lakini Allah subhanahu anasema tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu kwamba msiogope yani usiogope unakokwenda ukawa na hofu kwamba mimi itakuwaje tumeambiwa kuna moto kuna hiki usiogope wala tahzanu wala msihuzunike ah, na watoto na vitu vyangu kuna hivi na vile watoto bado wadogo watakuwaje msihuzunike mtu anakuwa na mambo hayo eh usihofu alla takhafu mimma yustaqbalu usiogope kwa yale yanayokuja mbele wala tahzanu ala ma madha wala msihuzunike kwa yale yaliyopita la takhafu min almaut pia imesema msiogope mauti wala tahzanu ala ma khalaftum waraakum fi dunya wala msihuzunike kwa vile mlivyoviacha nyuma yenu katika dunia min ahlin au waladin miongoni mwa watoto mali au watoto na alielekea katika maelezo haya ni al-Imam al-Qurtubi na wengineo na kuna katika wanaozuoni wanaosema kwamba al-khawfu ala al-umum kama ana binafi al-khawf min al-mustaqbal huzn ala al-madi ala al-umum akiwemo الإمام السعدي بن عثيمين na wengineo kina al-Biqai na wengine katika wanaochuoni watangulia kina Ibn Atiyya رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة bado anaendelea kuliwazwa huyu mtu eh wa abshiru biljanna napateni bishara ya pepo kwamba kuna pepo huko msiogope haya mambo ya duniani mkahuzunika msiogope mnapokwenda mkahuzunika kwa haya duniani mnayoyaacha kuweni na bishara waabshiru biljanna allati kuntum tuadun na kuweni na bishara pateni bishara ya pepo ambayo mlikuwa mmeahidiwa kama ilivyokuja katika sura nyingine sura al-ahqaf innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun kwa hiyo la takhafu wala tahzanu nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya sisi ndio wapenzi wenu katika maisha ya dunia ai nahnu natawallakum fil hayati dunya wa fil akhirah na huko akhirah wa natawallakum fil akhirati aidha sisi ndio marafiki zenu sisi ndio wenzenu watetezi wenu wa in tawallaw fa'lamu wa in tawallaw katika al-amthal sio wa in tawallaw fa'lamu anna Allah mawlaakum ikiwa wao watageuka wakakengeuka basi nyinyi waislamu jueni ya kwamba Allah ndiye mtetezi wenu ni'mal maula wa ni'mal nasir kwa nahnu awliyaakum fi fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha na mtapata nyinyi katika hayo maisha ya akhira ma tashtahi anfusukum ma tashtahi anfusukum kile ambacho kinatamani kina nafsi zenu kile ambacho kinatamaniwa na nafsi zenu watamani nini wewe wafiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun na ndani ya hiyo pepo kuna kile ambacho kinatamani nafsi na kitapata ladha jicho jicho lilikuwa linafurahi kwa kuona kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopokea katika hadithi kutoka kwa Mola wake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika al-hadith al أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر nimewaandalia waja wangu wema mambo ambayo hakuna jicho limewahi kuona wala sikio limewahi kusikia wala kumpitikia kupita, kupita katika moyo wa binadamu yoyote haijawahi kutokea الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومعنى الله سبحانه وتعالى ميوانداليا وجواك mambo mazuri walakum fiha na mtapata nyinyi humo ndani ya hiyo pepo ma tad'un kile unachokitaka yani unachokitamani ma tad'un ay ma tatlubunahu wa tatamannawnahu kile mnachokitaka na kukitamani umetamani kitu fulani leo nina hamu ya kula fenesi ile hapo leo nina hamu basi ndio hivyo hakuna utakachokikosa katika vile unavyovitamani Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa anazungumza na bwana mmoja mtu wa mashambani mkulima akawa anazungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia anna rajulan min ahli aljanna ista'adhana rabbahu fi zarai mtu mmoja katika watu wa peponi atamtaka ni mula wake juu ya kilimo mimi nataka nilime nataka mpande mahindi ah mahindi pande migomba yangu ninanyeshelezea faqala lahu alasta fi ma shi'ta eh hukuwa kwenye kile unachokitaka qala bala walakinni uhibbu zar'a lakini mimi napenda tu kule kulima sawa sio <laughs> katika katika pepo kuna matunda kuna hiki kuna chakula kisa mimi napenda mwenyewe ile kazi ya kulima sawa قال فبادر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في البخاري سوازيو kwenye chochoro chochoro hadithi kwenye Bukhari wakati umesogea sana inshallah kesho tuja kuanza na hapo nuzulan min ghafurir rahim tumalize hiyo hali ya kuwa ni dhifa kutoka kwa Allah mwingi wa msamaha mwenye kurehemu hiyo ni karamu nuzulan hali ya kuwa ni karamu dhifa yani hiyo janna imeandaliwa ni, ni karamu maalum Allah ameiandaa au ni dhifa maalum amewaandalia waja wake nuzulan min ghafurir rahim kwa hiyo wale mtu alikuwa na mapenzi ya ilmu kutaka kusoma pia atasoma huko si unachokitaka hiyo Qur'ani yasema hivyo walakum fiha ma tashtahi anfusukum ولكم فيها ما تدعون داني ملكي yako mimi nataka kulima zabibu utalima zabibu ah mimi nataka kilimo cha بامبا ودي wajisumbua sumbue lakini hakuna tabu mara الحمد لله نسال الله تعالى الفردوس الاعلى نسال الله الفردوس الاعلى ونعوذ به من النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نعم alhasil watu watakiwa wamenyane katika huu ulimwengu hakuna siku muhimu kwa mwanadamu kama siku yake ya kufa kaifa tamut hiyo ndio siku muhimu wa kaifa tamut aina iwe ni aina wa kadha kwamba utakufa wapi utakufa vipi si muhimu sana sallallahu alaihi wasallam lakini utakufa kifo gani uko katika hali gani hadha huwa ahamu shay kitu muhimu kabisa lakini kuitwa na malaika ya ayyatuha an-nafsu at-tayyiba ah ni jambo kubwa mshafaulu ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwani sio jambo dogo khairun min ad-dunya wa ma fiha wa alaf ma fiha ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake bali maelfu ya vilivyomo ndani yake mara maelfu nasallallahu husna al سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت